все ж який глибоко прихований ідейний перегук із цим дійством він має, мов промінь світла із далекого минулого може вияскравити котрийсь важливий момент, і нам. За незбагненною логікою зв'язку несуголосності того, що є, і того, що було, раптом може побачитися давно пережите й призабуте. І це сталося там. Мене пронизала думка, я жив у резервації, а гадав, що резервація це щось дуже далеке і зовсім інше, таке зловісно похмуре, яке тільки спроможна витворити моя уява, що знала про фашистські концтабори, і, змальовуючи для себе індіянські резервації, послуговувалася тими страхітливими картинами. Так подумалося мені, подумалося виразно і категорично. Це я родом із резервації бо справжніми в усіх сенсах резерваціями були колгоспи. Сталінський винахід, котрий закріпачував людину там, де вона народилася, одягав їй на шию ярмо і, батожачи нелюдськими законами, змушував гарувати як раба на турецьких галерах. Ми швидко забуваємо або не хочемо знати, як кожну деревинку в дворі колгоспника обкладали податком, як брали на олівець усяку живність і за кожну курку чи за кожне порося забитий колгоспник також змушений був платити податок. Наші письменники з часів Російської імперії гнівно таврували кріпосне право, жорстоку панщину, бо вони стояли в обороні української людини. Але якби вони знали, що чекає цю людину в радянських колгоспах, їхній викривальний пафос був би не такий гнівний і голосний. Порівняно з колгоспами, панщина була чимось подібним до комуністичних суботників чи недільників. От працював кілька днів на панщині й клопочився біля свого господарства. Радянські історики не говорили про те, що часто кріпаки, зібравши гроші, викуповувалися з неволі та навіть ставали сильними світу того. За прикладами далеко ходити не треба. Згадаймо родини Яхненків і Семеренків, які, орендуючи панські млини на Росі, доробилися таких статків, що викупилися на волю і самі стали купцями. А Платон і Василь, сини Федора Семеренка, закінчили політехнічний університет у Франції і побудували свої великі цукрові заводи на території Черкащини. До слова, їхні імена на почесному місці в національній історії. Платон профінансував відоме прижиттєве видання Шевченкового Кобзаря, а його молодший брат Василь Федорович упродовж десятиліть давав десятину від своїх прибутків на потреби української громади. В якій були Володимир Антонович, Тадей Рильський, Борис Познанський, Ігнатій Житецький та інші будителі українства. Помираючи, Василь Федорович заповів усі свої кошти на створення спеціального фонду допомоги українським митцям. Безпрецедентний в історії України випадок. Уже почалося юридичне оформлення цього фонду, і тут, як писав російський поет, Тірновом вінце революцій прийшов 17-й рік. Прийшли мародери й іменем народу, одібрали в народу все, що можна відібрати. У всіх моїх документах зазначено, що народився в Мар'янівці, хоча насправді це сталося в селі Скотареве, куди мати поїхала до своєї матері. Ця подробиця набула для мене символічного значення. Життя пронизали дороги. Я люблю мандри. На жаль, нині здоров'я не дозволяє далекі подорожі. Працюючи в газетах, я спалахував ентузіазмом від кожного відрядження. Бував на Сахаліні і у Казахстані, відбував там у газетах практику, в Узбекистані і Киргизії, Грузії та Азербайджані, об'їздив Росію, Прибалтику, досі захоплений Естонією, написав про неї книжку Гілка Ялівцю Сарема. А вже в часи незалежності виїздив в Східну Європу 20 разів побував у США і 19 у Канаді. Кожна поїздка, як духовний наркотик, як цікава книга, але про це згодом. Материне Скотарево ніколи не викликало відчуття, що це моє село. Коли мені малому казали, що там народився, і навіть показували бабу Пупорізку, яка приймала пологи, я відчув щось подібне до образи. Чому саме там з'явився на світ? Мати була з роду дашків. Усі вони, баба Ганна, дід Каленик, а також її сестри і брат, запам'яталися невеселими, ба навіть депресивними людьми. Щоправда, які підстави для веселощів могли бути в колгоспному ярмі. І вони всі якось байдуже ставились одне до одного. Здається мені, що дух родинності у слабошпицьких був набагато сильніший. Вони справді родичалися і підтримували одне одного, чого я не добачив у дашків. Коли мене вже школяра віддавали на літні канікули в Скотарево пасти в діда й баби корову, пити молоко, щоб хоч трохи поздоровішав, я сприймав це як заслання і нетерпляче лічив дні неволі, щоб знати, скільки мені ще треба її терпіти. І не могли мені підсолодити ті гіркі дні великі шматки рудого цукру, котрими задобрювала мене баба Ганна. Дід Каленик сторожував у шполянському цукрозаводі і щосуботи приносив додому ці трофеї, які щастило поцупити, оберігаючи їх од інших. Пасучи з хлопцями корів, я щоденно вділяв їм цукру, що був хто зна якими ласощами в тому нужденному житті. Пізніше в університеті мені до рук трапилася книга Лаврентія Похилєвича. Сказания о населенных местностях Киевской губернии, видання Києво-Печерської лаври 1864 року. Прочитав там про материне село. Получило названня по імені осадчого казака Скотаря, основавшего хутор в лесу и нині еще не истребленном. Принадлежит отставному титулярному советнику Матвею Алексеевичу Белецкому – В 1824 году во время путешествия император Александра I, бывшая владелица Лопухина, удостоилась чести угощать в этом селе императора, память чего село было наименовано Александровкою, но это название не вошло в употребление. Пізніше в університеті мені до рук трапилася книга Лаврентія Похилевича Сказания о населенных местностях Київської губернии, видання Києво-Печерської лаври 1864 року. Прочитав там про материне село, получило названня по імені осадчого казака Скотаря, основавшего хутор в лісу и нині еще не истребленно. Принадлежит отставному титулярному советнику Матвею Алексеевичу Белецкому. 1824 году во время путешествия императора Александра I, бывшая владелица Лопухина, удостоилась чести угощать в этом селе императора, в память чего село было наименовано Александровкою, но это название не вошло в употребление. Про Мар'янівку там писалося, що вона лежить на ровной долине, окруженной горами при незначительном ручье, впадающем в ташлик. Я вже не застав і слідів того струмка. Эта местность была заселена в незапамятные времена. Это видно из того, что в окрестностях, где теперь нет жилищ, выкапываются черепки сосудов, ныне неупотребляемых и выделки ныне неизвестной, потому что бывают толщиной полвершка. Вблизи села на возвышенностях находятся 13 могил, а одна среди них в центре села длиной 33 сажни, шириной 12 и в высоту 2. По разысканию в ней погребено множество человеческих костей, как бы после большого сражения. Предания жителей относятся к двум горам, именуемым Княжа и Тамара. О первой рассказывается, что на ней татарами убиты молодые супруги со всем свадебным поездом. О второй говорят, что на горе имел свой хутор, сад и пасеку, огороженные высоким дубовым частоколом, заднепровский выходец Тамара, и что на горе он с окрестными жителями отразил нападавших татар. Гори в центрі села при мені вже не було, навіть жодного знаку про неї, люди, натхненні руїнники всього, на чому зупиняється їхній погляд. А от княжа і Тамара навіть сотні разів розорані височіють з двох країв села і бентежать загадковістю далекого минулого, про яке вони таїнно мовчать. У школі чомусь не заохочувалося краєзнавство, нам тільки постійно товкли про те, як прийшла радянська влада, як радо селяни вступали в колгосп, і як розквітає колгоспне життя, а того розквіту навіть ми, малі діти, яким так легко задурити голову, зовсім не бачили. Ми вже прекрасно розуміли, що не з радянської влади і колгоспів розпочалося тут життя людей, що і